عظمت و بزرگی آنقدر که ما را دوست دارد برای ما میگید که ای بندگان من ذالکم خیر لکم این برای شما بهتر هست این که در راه الله متعال سبکبار سنگین بار بیرون بشوید و جهاد کنید با مالها و جانهای خود این برای شما بهتر هست برای شما بهتر هست و افضلتر هست سبحان الله حديث است رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل أبي سعيد خدري میگوید رضی الله عنه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد که یا رسول الله کدام مردم بهتر هستند ای الناس افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله بهترین مردم افضلترین مردم نزد الله کیست مؤمنی که در راه الله متعال با جان و مال خود جهاد می کند این افضل ترین و بهترین مردم نزد الله متعال هست این مؤمنی که در راه الله متعال با جان و مال خود جهاد می کند افضل ترین مردم بهترین مردم می باشد گفتند که ثم من بعد از این باز کدام کس افضلتر می باشد فرمودن که مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی الله او یدع الناس من شره مؤمنی که راه تقوای الله متعال را پیش می گیرد و در یکی از درها زندگی می کند و مردم آسیبی نمی رساند بعد از مجاهد باز این بهتر می باشد بله عزیز من پس ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند بهترین مردم مجاهد می باشد کسی که در راه الله متعال با جان و مال خود جهاد می کند حدیث دیگر است سبحان الله ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی می فرماید عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل بروية مسلم ابی بکر ابن عبدالله ابن قیس میگوید که پدرم در حالی که در برابر دشمن قرار داشت گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن دروازه های بهشت زیر سایه های شمشیر می باشد با شنیدن این سخن مردی با لباس های کهنه برخواست و گفت که ای ابا موسی که کنیه عبدالله ابن قیس باشد میگید که آیا خودت شنیدی که رسول الله صلی الله علیه سلم چنین میفرمودن؟ پدرم گفت بله آن مرد نزد یارانش رفت و گفت شما را به الله می سپارم سپس همان غلاف شمشیر خود را شکستند و دور انداخت و با شمشیر خود به سمت دشمن رفت و آنقدر شمشیر زد و جنگید تا اینکه در راه الله متعال کشته شد و شهید شد سبحان الله این بزرگان یقین داشتن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید راست میگوید رسول الله صادق المستوق هست پس الان ما هم میشنویم خب چرا چرا ما را به حرکت نمی آورد چون ایمان ما ضعیف هست برخیز به ایمان خود برگرد رسول الله خود دروغ نمیگوین علیه بالله وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جنت در زیر سایه های شمشیر می باشد دیگر منتظر چی هستی دیگر به فکر چی هستی برخیز در همون زمان هم منافقین بودن شبهات می انداختن ولی به این احادیث رسول الله و سخنهای رسول الله اعتماد میکردن مؤمنین و عمل میکردن و جهاد میکردن در راه الله متعال برخیز و در راه الله متعال جهاد بکن و فکر اینو آن نباش در هر زمانی منافقین هم هستند آنهایی که شبهه می اندازند یسدون عن سبیل الله می کنند مردم را از راه الله باز میدارند با شبهاتی که میاندازند و مؤمنین هم هستند برخیز به حرف این منافقین به این شبهاتی که میاندازند به اینها گوش نکن ببین که رسول الله چی میگوید بس به سخن رسول الله عمل بکن و از الله متعال طلب هدایت بکن الله متعال قلبت را باز میکند بلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ابو هريره رضي الله عنه ميقيت كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا هر كسي بميرت و جهاد نکند و نیت جهاد را هم نداشته باشد بر شعبه از نفاق مرده است امام نبوی رحمه الله می فرماید منظور این است کسی که جهاد نکند و قصد جهاد نداشته باشد براستی که در این صفت خود خود را به منافقین به آنهایی که از جهاد سرپیچی کرده ان شبیه ساخته پس ترک جهاد شعبه از نفاق می باشد سبحان الله از الله متعال میخواهیم که ما را محروم نکند و ما را به فضل خود و کرم خود در راه جهاد استقامت بدهد و موت ما را شهادت بگرداند و ما را استقامت بدهد تا اینکه او را ملاقات بکنیم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته